again. dan bagi dipun tampi. Juga aku no niku saking Allah namun sugan. Ingat dina ingat boril Islam. Nah, aku tahu kita lah agung mulyane Islam agung kawilan kawilan manusia jadi di kalang kalang dan di kawasan ini jadi ono agama Yahudi perubahan kitab Taurat. Kitab Taurat segera cocok kalau nafsunya diomai. Ayatnya wiyadane kudlomo coba tindak itu lapari bayar guna harus tindak dalam pilih-pilih lagi. Ini nafsa kita. nabi kalau itu walaupun yang kecil sebenar yuharifu nalgarima amalali kata ini kita maknanya yuharifu Kodumu wa nuwari soko Yahudi dan Nasrani Al-Kalimahe Jawa-Jawa Allah Amma wali soko sak mestine dadi wali. Kusono sing kuasa api dan lalu-lalu ing atunggal. Tapi bisa anak ekusi Allah. Tapi bisa karo kusi Allah kurokko karo nyamuk. Sehingga Nabi Musa anak ekusi Allah. Jadi kibunya Rasulullah Yahudi katanya Nabi-Nabi pun wafat. Kibunya Rasulullah Kristen katanya Nabi Isa dirafat. Nabi Isa dirafat dunia pun berkenan dengan Nabi. Nah, e iblis mengaruhi pendeta-pendeta itu jauh-jauh kitab Injil, kitab Taurat. Terus muncul tanggungnya zamannya Raja Nabi Musa muncul aku Yahudi. Raja Nabi Musa dirapa muncul aku Yahudi. crecer, o no se protestar, o no se católico, más que más. Aku mau Lan ono na doma bopo iju uja kongiju. Kape mau. Aku mose ora dinel. Kaedane mau song. itulah karo Quran wahai yang tadi Wairal Islami Dinam Balanyuk Balakin Wong sing mamaluk agomo Liyane Islam Balanyuk Balanyuk Balanyuk bakal diterima Sampai dua minggu saking agomo al-fisla, Senajan kaya niku pertahanan. La besok kang akhir wa dua taiman fi akhirati nang dino kiamat minal khosiri nah itu termasuk wong sing tuwa wong sing rugi mergo neraka selawase Daripada haji lalu, orang kaya istighfar di masa nabi. Kaya ngadu makalah. Layan ilalu ora karem bidutu sapa Allah kaumat ing golongan ing karo. Kafaru kafatuku wa sapa kau gak jadi mari sawise iki. Ayat ngisarai wong Yahudi. Dan Israel itu. Nari kejamannya Nabi Musa, yang Islam-Islam itu percaya. Lengene kenabiannya Nabi Musa, kenabiannya Nabi Harun, dia percaya. yang jadi Nabi Musa, Nabi Harun, Jawa apa? Jadi dia kumpul. Mulanya istilahnya bahasa Quran, kafaru, baca iman ini. Kalian tahu iman. Iman kebenaran Taurat yang asli. ngertine ana Taurat asli dalam Taurat sing palsu itu nalika Kanjeng Nabi jauhi jalan para sahabat masalah ana wong Yahudi selingkuhan ana wong Yahudi selingkuhan ditangkap karo para sahabat. Nah, terus dijamu karo kanjeng Nabi. Kowe jalo tak hukumi cara Islam lewat jauh Quran apa jalo tak hukumi cara kitabmu ada Nabi Nawawi. Jalan jalur di putusnya menurut kitab Taurat. Ya wes, kono. Iku kan kitab Taurat. Segala itu ana pendeta macam loro. siji pendetane wis masuk Islam. Siji pendeta sing tetep ya. Ada diwaca cara pendetane sing Yahudi. Tutup jarum sing nerangane kaki. la selingkuhan kasino lafale ditutupi karo diri cokolat remoto dilumpake jajeng pendeta sekwes masa reselahan mater dengan Ya Rasulullah, wawe macam lumpah. Terus, kita teh bisa disuruh nanti nanti. Terus tiba aja dari pendirinya jenis masuk Islam. Nanti wajah, tak selingkuhan, <clears throat> wong sing wis tau kawin satu nyamane raja nek joko nang rawan dite pesa itu akhirnya kan jenazah jawa Rene raja Darah dan kudusan yang baik. Saya bisa lingkungan jauh ini melayu. Cerita. Akhirnya ceritanya, akhirnya ngendang. Ada orang ibadahnya tapi mati dalam wong sing kaya ngono iku pancen ora esok pitutur. Always oh, ana kitab sing asli malah loro kitab sing owah-owah. Ana kene disarai nganggo ayat layak illa ruko pangkabaru kabdari mani. Pancen ora kare pitu yo Allah ing koyo mangkat kafir sakuse iman dadi wis tau iman murtad Masa itu ratus tahun yang saya ini seperti EKP Anar Rasulullah Sata mereka di Nabi Muhammad itu Wajah Awul Bayinat lalu sekolah eh, EKP Apa pilih-pilih pergaulan kopi dan semak semak. Pergaulan sing beda lagi kenapa ini gak jenak? Jadi wis tahu Islam tenang terus murtad. Nah, dan terang. Orang itu pintu. Mulanya kita umat Islam dan sholat. Nek mawang strategi, itu ihdina siratal mustaqim lesane lakene ucap atine sing mantep berdoa ihdina iku isine doa ihdi mungkin pare kudu doa jenengan Gusti na ekito asiratal mustaqim ekjalan sing lurus jalan sing yaitu garis yang mempertemukan antara dua titik. Yang dimaksud dua titik antara kaulo kali Gusti Allah sebagai pemerintah. Agar kaulo nang dunia sakjane urip golek ridane Gusti Allah mesti benar-benar. asiratul mustaqim iku agama Islam. Wallahu ta'ala kusya Allah la yati kurang itu dia Allah al-kau mazali minyak ekolo kata kota gulik-gulik tegesi sekyo kapel kapel. Lawes, merestu kapel kapel Engkau panggungannya tak mesti. Udah dikasih mengkono dua ini. Wong sing kafe-kafe. Jajah tuyun. Iku tami. Iku piwarese. Wong wong sing doli-doli. Udah dikasih mengkono. Piwarese piwarese. anna alaih saktamane ku tetap mene ulai wong kafir kafir laknatullah intawi laknate gusti Allah wal malaikati lan laknate poro malaikat warna silam laknate poro manusia Islam Haji Marina sekabian wong-wong sing mati nek kafe sebab ora Allah iku kira ati Gusti Allah ya nanti para malaikat lah nanti ngerti kita umat Islam ya nanti Mulanya, bahasa ini, bahasa ini, laknatullahi alaih. Di poro-poro wong Islam duwe-duwe poro kiai. Iblis laknatullahi alaih. Fir'on laknatullahi alaih. Abu Jahan laknatullahi alaih. Di manusia muslim melu-melu laknati. Mulanya bahasa Quran laknatullahi alaih. wal malaikati wan nasi ajma'in. Ya wes, besok nanti, hari ini. Hale potulan dan selama sesokok nabi indari media, namanya lanak. Saya dimaksud lanak, kok, neroko. Selama sesokok. pirang juta tahun orang ono bali nombor elak nas nombor neroko layu kok kampu ora di enteng ake anun sangkeng joli min hal azab dua persiksaan siksaan ora di enteng jadi terus wokul terus Nek wis anus ajur duwe kemane kobo mane ajur mane terus ngono iku mulane bahasane Al-Qur'an surat Al-A'la sampai di surat Tigal A'la summa la ya nur tu fi Wong kafe-kafe kak neraka itu istilahnya ora mati ora ore sumalaya mutu fiha walaya fiha sebutan coro kafe kak ora mati ora ore itu betul-betul mantek. Angger mati, ora korek. Angger korek, ora mati, ora mati. Korek, ora korek, mati. Apa ono ora mati, ora korek. Nah, jadi ini mereka orang Ora mati, banyak orang mati. Ini orang urek, mereka mengurek, mengurek, terus. Orang tahu rasa hakene emas. Jadi bodoh para orang wong. Pak Mono, ah, berkokor, itu dalam barat. dalam barat itu disesuai rade karo sing make. Quran karo manusia, manusia itu nek ngomong ya kadang-kadang nganggo dalam ajas ana ana wong cerita kadhi go ora semakut ora mati ora boleh ora ora mati usah larane biasa ngomong Kalau Al-Quran, Sumbala yang mutubia, wala yang dia. Wala yujur dolu kalan orang-orang yang kere eka kayu dolu lagi diserang teh ake kontokan orang-orang. Nek wis tutup ake kan. Kalau wis metu sopo malam dulu, masuk alam barzah, terus malam akhirat wes ora ono lawang tobat wes ora iso lan itu berarti tak mati iso iso wes mur tak gula balik tapi dilala upamane di fisik fisik ikatan negara kata ne belum tobat lalati nasaku min ba'di dalika wa aslaku fa'in maulona wa hurur rahim Illa lazina kecoba wong akeh sabu kang delek to min ba'di dalika saking sausé mengono murtad. Karena tak diganjani percaya dokter Bahkan itu bahwa aslaku lan memperbaiki sekolah dina yang amare Terus malah gelem sholat, gelem gosok, gelem haji, wis apa sih Namanya aturan Islam tidak tapi Tak gelem ono, biaya karo wong kafir siji nek ayat temurun ayat wis ditinggalke lan ketok ora iso contohne serapan nalika cilik kelautan lakuk-lakuk tuh kesehatan ditampak karo malaikat jibril aku luput tau Al-Qur'an asal dapat usai di betul jadi ngelane maksiat yang benar ditampak karo luput tau sebab ajar perspektif Nomor loro, istilahnya bahasanya orang kudus, mẹ nhỏ gó quê dây lò cửa và giả ra đều gó đồ gó nhỏ gó quê sọc cú lù quê dây lò cửa thì khi là làm tốt là chi chuột tốt thì tạm người này còn cá phê tạm người này còn ế lá xây tạo mạo xí á thì là chẳng quê dây lò cửa jelalah bisa tobat tetap diampuni. Terlom kafe tutup jelalah lawan tobat tutup. Ada akhirat malah tutup ini. Mulanya ya kena terus dicerahkan. Lainnya cek kaya wong yang rugi. asale percaya ning Nabi Musa akhir-akhir ra percaya karo Nabi Isa ra percaya karo Kanjeng Nabi ra percaya piye iki jalan khusus ayat iki tertuju lo Yahudi Innalazi nagamaru sa temene wong akeh kabaru sang mudhaku kursa pelalina. Jadi maksud nguburi Nabi Isa. Karena Nabi Musa percaya. Tapi menangi Nabi Isa tidak percaya. Baca imani Musa iman lalina. Iman dari Nabi Musa. Nabi Musa tidak percaya. Nabi Isa Allah. Wong ya Musa. Nek ngarani Nabi Isa, tanda pada Nabi Isa itu anak selingkuhan. Nek ngarani anak selingkuhan. Cuma jadu mongko ditambah tanpa sekolah dina kuburan apa nih kubure. Menangi kandil Nabi Muhammad, orang percaya. Berarti, kuburi Nabi Isa, ngubuni kanthi nabi lan kebala saudara suhu ora bakal dicontoh saudara suhu apa to kanthi nabi nek terus mati ora to Lan yang satu rumah di Londra wetopek, tetap di Agurong. Hal ini ayat, nanti mati kafir. Orang bakal dicoba berkasih. Hanya piye. Wa ulaika Utawi ladina kafaru Mukuli Nabi Isa Mukuli kanjeng Nabi Terus mati Aduh iya ulia es ato halu aku wong sing foto sasa sasa tegese ke tetep golongan ekake tetep golongan ekaroko atelakane opo itilah nek ya budi nerakane kutola Neraka sing paling tinggi, paling dhuwur, namine jahat. ada bedaannya lalu lalu nerakane wong Kristen misalnya lalu utama utama nerakane wong Yahudi misalnya utama sair sair nerakane wong Sofina kaum Sofina kaum Sofina ikut golongan sing nyembah malaikat. Misalnya sahe, sahar, sahar melakane wong majusi. Wong majusi itu penyembah ini. Nomor enam, misalnya sahar, kuasa nih. Kelakuan yang jahil. Jahil, namanya misalnya sakar. Jahil, nerakane wong wasani. Wasani, wong kafir penyembah berahulu. Itu nomor enam. Terus nomor itu, semisal pisan, aliyah. Aliyah, nerakane wong munafik. Wong munafik niku wong sing jagane bersih kalau Allah Islam tapi hatinya kufur kufur kemana? Innal munafiqina fitar fil asfali minantar. Wong munafik nanggolek pun dan sing balik nisot. wong Yahudi sing asale iman karo Nabi Musa. Tapi tak percaya karo Nabi Isa, tak percaya karo kajian Nabi Muhammad, mati orang bakal ditompo tugasnya. Bisa bisa. Tapi upamanya Arab mati, dulu mati-mati, tobat dan jadi tampak. Murai Gusti Allah. Jadi tampak. Nek wis calon neraka. Iku kadang-kadang ana wong kabeh-kabeh angen-angene eh. wong pancen berpikir itu gaduh itu situasi dunia. Jadi wong kafe itu gaduh kepikir situasi dunia. Uang no dunia itu ne ono pekaran. Itu ono suwak-suwaka. Wong Yahudi ahli ne proses suwaka. Ini. Jagoan suwak Yahudi. Berpikir Allah besok nanti lembur nongeroko, tak suak malekate. Berpikir ngono. Nah itu, itulah karena ayat ini. Di ayat terakhir juz tiga, ini nyerang lagi suapan besok di Nabi Allah. innalazina kamaru sa'lamane wong akeh kamaru kampung lupu umur sama lazina isyuk umur wama aturan domati sama lazina wahum hale putawi lazina kufarun ibu tetap lupu ono wong kabeh nganti mati tetep kabeh para yoga kala mongko ora bakal kita kome apa pilih usang hek sala suwi kene la dina kapal mere kul arti apa sak kebra ebu bila kas apa emas wala wikaja bisna jatak gus kelawan emas satu Jadi, jadu ke pikirannya orang kafe itu bumi. Orangnya bahasanya orang emas tak lagi oh, kerja kafe. Karena bumi, jadi emang emas, jadi sekarang di rekan-rekan emas berbilang-bilang, sahon-bilang, umpamane wong kate nganti mati tetep kate besok kepiran karo malaikat umpamane apa disuruh Lekani nanti duit emas tak kecilnya bumi. Tapi al-mohal, emas tak kecilnya bumi, karena itu jarak al-mohal. Allah. Tapi bahkan Kristi Allah gawe kan sakit. Karena eh, kayaknya tinggal perumpamaan. Jadi, nyuat malaikat emas sakitnya bumi. Orang bakal ditonton. Para yuk kegala bin ahadidil bin ul-ardi lahat. orang bakal gitu. Agar kejajah ke pikiran orang kafir Yahudi, itu nandunya itu orang suap-suap. Tapi Quran mengikuti. Maka Quran itu kalah bicara. Kalau ngerangkai wong salam, kalah bicara itu disesuaikake karo sing nampa sing nampa Quran ah, manusia ya manusia itu berpikir dengan dunia kono suap-suap nah terus sama saya tidakake besok tak ada orang ono suap-suap hanya jadi kita mantep wong Islam Siapa kabar orang mantep itu? Awas nek cuma pane ora bakal dikromo. Yo piye? Kula iki. Kula iki mangkono mangkono wong kafe kafe. Lalu betul-betul kula ada pun utawi siksa kang banget lara. sing banget lara. Nak dunia itu. Nek ana hukuman, hukuman dia Mereka itu tanggapannya kalau manusia perkuburan aja. Mereka itu orang tidak ada Jadi omongannya manusia. Ya. Jadi ulama berarti desa nomor yang nah, akhirat mogok itu jadi biasa. Ulai kalau rumah ada dunia. Lainnya wajah neraka kono, nanti nekah wahalahum minasir lan ora nate duwe ulake minasir sapa sing nulungi ora ono sing wani nulungi malaikat sing dhewe sing dadi wong sing nulungi malaikat sing yo kono apa kuwi wae nulungi Jadi, ambil kalian itu berkeplakasan, jadi orang-orang yang nulungi. mati ne mati kafe. Lainnya dong Islam, sing tahu merangkodi dosa. Terus besok ke akhirat, disiksa maka rokok. Itu wonten. Sing bisa dulu pinggir nabi, ini terjadi tau hadis. Pada nabi, nilukupi, terus dikok. wong-wong Islam rumah desa Kristen di Cibogi. Ambil alam sakit-sakit. Mulanya, ambil ngantar sekitaran bahan. Beijing dan Tino Piyaman, syafaat-syafaat dan ku'ono tahora. Dan ono jatuhan ono masjid. Taklim senen kajar jalan kandungnya orang Islam tetap ada. Oh Nanti besok berawang berarti jujur sakit. Kandungnya orang kafir, bosan sakit. Semua kalah, rasa nalir, bismillahirrahmanirrahim.